Ժամանակահատվածը երկարելի էր անել ամեն ինչ ըստ ցանկությունների եւ ոչ որովհետեւ անհրաժեշտ է։ Մի քիչ տխուր է իհարկե հրաժեշտ ամառային ջերմ արևին, սակայն աշնան բազմերանգությունն ու խորհրդավորությունը նույնպես հարազատ են մեր հոգիներին։ Մեկնարկած նոր ուսումնականն է նոր գիտելիքներ ունի պահած մեզ համար։ Մնում է միայն չծուլանալ, սովորել։ Անպայման բացի դասավրքից նաև գյուղարվեստական գրականության նմուշներին ծանոթանալ։ Սեպտեմբերի 1-ին ամենաշատը սպասում են նրանք, ովքեր առաջին անգամ պետք է ոտ գնեն դպրոցի շեմին։ Նրանց խաղալիքներին փոխարինելու են գալիս գրքերն ու տետրերը, առաջին ուսուցչուհու ժպիտը։ Բոլորն էլ առաջինքն են եղել։ Բոլորի համար էլ այդ օրը հուզից է ու առանձնահատուկ։ Մեր ռադիոհանդեսի ստեղծագործական խումբը սեպտեմբերի 1-ին եղել է Գերիշե Չարենցի անվան համար 7 դպրոցում։ Այստեղ ինչպես եւ բոլոր դպրոցներում ուրախ տրամադրություն է։ Կարմիր կապույտը ծիրանավին քիչիկներ առաջինքներին ձեռքերին, որոնք մեր դրոշի գույներն են խորհրդանշում։ Ասել է թե հայրենասեր Serumnya medali gagal. Besok datang hari ini aku sampai di Net Kanalu. կառավարման մասնակիցներին ու հատկապես աշակերտներին պատգամած լինել ուշին, ձգտել հնարավորինս շատ գիտելիքներ ձեռք բերել, քանի որ գիտելիքներով զինված մարդը հայրենիքը կշնացի։ Մեր փառահեղ լեզուն պահպանում ենք մենք ողջայությունը եւ հատկապես դպրոցները, քանզի դպրոցներում են երեխաները դառնում գրաճանաչ, սերտում, մաշտոցյան այդ բնկեմը, չմորանալ, որ ուղի խասարվության տասը տարի առաջ արցախում ամարասի պատերի մեջ ամփոփվել են առաստաղի վրա հայոց գրերը, որոնք առ այսօր պահպանվում են եւ այդ տեղ այդ սուրբ տանը հայ մանուկները առաջին անգամ սովորել են հայոց գերը, առաջին անգամ Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից ուսուցանվել է արցախցի երեխաներին հայոց տարերը։ Այսօր մենք դա հպարտությամբ ենք ասում եւ հպարտությամբ ենք նշում այդ տոնը։ Ես ուզում եմ խոսքս ուղղել մեր սիրասուն բալիկներին, քանզի գրի տոնորն է, սիրելի մանուկներ, մեր հրաշք բալիկներ։ Այսօր 219 երեխա 5-ից 6 տարեկան, որ Մշե Չարինցյան բամ դպրոց, որպեսի դառնան տարաճանաչ, գրաճանաչ եւ կարողանան բաղացելով գիտության աստիճաններով, գրավելով բարձունքներ, ապագայում շինացնեն մեր սուրբ հողը, սելի բալիկներ, դուք մաշտության գրերի ամենա պարտաճանաչ ճանաչ սերտողներն եք լինելու եւ համոզված եմ որ դուք անչափ սիրելու եք դպրոցը։ Ես գիտեմ, որ ողջ գիշեր փոքրիկները չեք քնել, սրտի դրոփյունով, քրթիրով սпасել եք, որ լուսաբացը գա ու ծողների ձերքից բռնած մտնեք դպրոց։ Ու անպայման հանդիպեք ձեր ուսուցիչներին, որոնց գիտեմ անչափ շատ եք սիրելու, եւ նրանց խոսքը ձեզ համար միշտ լինելու է օրենք, ասին նրանք են ձեզ սովոր ստեղծելու այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է կյանքի համար։ Թող մեր երեխաները սովորեն խաղաղ երկնքի տակ, թող նրանց աչքերը ուրախությունից միշտ փայլեն, թող արիգակա, միշողա, պայծառ երկնքում իր ճարագայթերով ավելի ջերմացնելով մեր հողը, մեր բալիկներին, մեր սիրասուն առաջին դասանցներ։ Ասում ենք, բարի գալուստ, թիվ 7 դպրոց, ձեզ լայն ճանապարհ God պարտեզ է եկել Արցախի տարբեր շրջաններում, զորանոցներում, դպրոցներում, ինչպես նաև Հայաստանում եւ Լիբանանում։ Հիմնադրման օրվանից եւ ճամբում երգել են ավելի քան 400 պատանիներ ու երիտասարդներ։ Նարանդայի այս տարվա համերգը նվիրված էր հայոց մեդիեվերնի 100-րդ տարելիցին։ Համերգը բացած պատանեկան երգչախումբը հանդես եկավ կոմիտասյան երգաշարով։ Oh գտնում է ամեն ինչ հասցնել, լինել զարգացած ու կազմակերպված։ Առաջարկում ենք լուծել մեր դրույթը։ Անգելնա ուրախ են քեզ ողջունել մինչև 18-ի տաղավարում եւս մեկ անգամ եւ քանի որ 80-ական տարին նոր է սկսվել սկսենք նրանից ինչպես ես հանգստացել ամառվա ընթացքում ինչ տպավորություններ ունես ամառային հանգստից Հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության օրը մենք վերականգնողական կենտրոնում կազմակերպել էինք միջոցառում, որի մեջ ես բարում էի, ես շփվում էի խնդիրներ ունեցող երեխաների մարդկանց հետ եւ մի պահ զգում էի նրանց ցավը։ Նրանց անհրաժեշտ է մեզ հետ շփվելը, քանի որ այդպես նրանք իրենց ավելի լավ են զգում եւ իրենց խնդիրները կիսում են մեզ հետ։ Այդպիսով մենք օգնում ենք նրանց։ Բացի դրանից ես այս ամռանը գնացել եմ Գինգորիար ճամփար ավետարանչականի հետ Շատ ուրախ էր, շատ լավ։ Ինչ էիք անում, ճամբարական առօրյան ինչպես էր անցնում։ Արավոտը մենք նախաճաշում էինք, հետո արդեն խաղում էինք մի քիչ, հետո երգեր էինք երգում։ Երգերից հետո մենք դաս էինք սովորում Հիսուս Քրիստոսի պատմություններից էինք սովորում։ Կարոթանում եք Աստվածաշնչին, հա։ այսինքն։ Այո։ Դրանից հետո նորից խաղում էինք եւ հետո ճաշում, հետո նորից խաղում եւ վերադառնում տուն ճամբարից սովորած ամենակարևորը, ամենատպավորիչը ինչն էր քեզ համար։ Ճամբարում երեխաները առհասարակ ինչ են սովորում, փոխվում են։ Այո, շատ մարդիկ փոխվում են։ Ինչն է փոխվում, ասենք։ Իրանց հավատը ավելի է ուժեղանում։ Դա կոնկրետ ավետարանչական եկեղեցու հա։ կազմակերպած ճամբարում, իսկ ընդհանրապես ճամբար գնացած երեխան ինչով է տարբեր։ Ֆանտազիայով։ Երևակայությունը զարգանում է եւ երեխան ավելի լավ բաներ կարողանում է մտածել։ Օրինակ, ճամբարում եթե մի բան ես կատարել, ուզում եք բակում երեխաների հետ կատարել, կարող ես դրանից օրինակ վերցնել, ձևափոխել եւ ուրիշ խաղ ստեղծել։ Ինքնուրույնությունը անկախանում են այնտեղ, անկախություն ես գում, երբ քո ծնող ծնողները քո հետ չեն, դու ես քո համապատասխան տալիս։ Այդ ինչ կարող ես հիշել համարային առօրյայից։ Ամրանը ես իմ քրոջ հետ էի մեծ մասը անցկացնում։ Մենք գնում էինք English Club-ը, անգլերենի ակումբ։ Անգլերենի ակումբ, այո։ Այնտեղ անգլերեն էինք խոսում։ Ես գնում էի այնտեղ, որպեսզի իմ լեզուն զարգացնեմ անգլերեն, որպեսզի կարողանամ խոսել։ Քանի որ անգլերեն միջազգային լեզու է, այո։ Իսկ ռուսերենը ես արդեն գիտեմ, անգլերենը շատ եմ ուզում սովորել, դրա համար էլ ես գնում էի անգլերենի ակումբ։ Անգլերենը քանի որ դու փոխադրվել ես 6-րդ դասարան։ Ինչ որ ակնկալիքներ ունեի՞ր մինչև ուսումնական տարվա սկիզբը ինչպիսին պետք է լինի դե- արդեն 1 տարի հետո նոր առարկաներ եք հանձնելու գուցե ես անցյալ տարիներ ամրանը միշտ ինձ ասում էի այս տարին պետք է անպայման գիազանցիկ լինեմ այս տարին ուրիշ է լինելու բայց արդեն մի քիչ փոխվել եմ գիտեմ որ սա ինձ սկսվել է դժվար տարի է մեկ է գիազանցիկ չեմ լինելու ինչու որովհետև կա անգլերեն կա ֆրանսերեն հայոց պատմություն եւ այլ առարկաներ ասինքն չես կարող հասցնել դրանք բոլոր սովորը, գերական սովորը։ Բացի դրանից ես գնում եմ ուրիշ տեղի, դալից տալի պետք է ավելի խորը պարապել, իսկ դալից տալի ավելանում են իմ խմբակները։ Դրա <laughs> մարել ես չեմ հասցնում։ Օրինակ ի՞նչ խմբակներ։ Օրինակ նոր սկսեցի հաճախել ջութակ։ Ես հենց այսօր ստացա իմ ջութակը։ Ջութակը շատ մեծ ուշադրություն է պահանջում, ոնց որ մեր առարկաները։ Դրանք ինչպես ընտրեցիր հենց այդ գործիքը։ Ես դաշնամուր գնում էի, ինձ համար այդքան էլ հետաքրքիր չէր։ Դրա համար ես որոշեցի, որ պետք է գնամ ջութակ, սովորեմ ջութակ նվագել, հետո արդեն տանը իմ քրոջ հետ գիտար սովորեմ նվագել։ Նա ինձ խոստացել է, որ պետք է ինձ սովորեցնի, Դու կարծեմ մանկաբատանեկան ստեղծագործության կենտրոնն ես հաճախում։ Այո, ես հիմա այնտեղ եմ հաճախում, Արդեն երկրորդ տարին է մակրամա եմ հաճախում։ Ես այնտեղ հաճախում էի նաև ուլունքագործություն, բացի դրանից ես հաճախում էի շատ այլ տեղեր։ Օրինակ, ես դատելական խմբակում էի, ես նաև Փարի եմ գնացել։ Ես մնացել է ջութակը, որ նոր է սկսել հաճախել եւ անցյալ տարվանից մակրաման։ Եվ մակրամ։ Հույս ունեմ, որ այս տարի ոչ մեկը չեմ թողնի։ Ջութակի գնալը քեզ համար պարզապես նախասիրություն է, թե ինչ որ լուրջ լուրջ պլաներ ունես այդ գործի հետ։ Լուրջ պլաներ ունեմ։ Արցախի նվագախմբում ուզում եմ նվագել։ Մինչ այդ ես ուզում էի թավ ջութակ գնալ, բայց քանի որ մեզ մոտ թավ ջութակ չի եղել, ես ընտրեցի ջութակ։ Հետո բացվեց, որ իմ ջութակի ուսուցչուհու ընկերուհին էլ թավ ջութակ է իմ պարամփում։ Բայց ես մեկ է տրամադրված էի ջութակի վրա, թավ ջութակը մի քիչ ծնողներին չի դուր գալիս, դուր է գալիս, բայց այդքան չի, ինչքան ջութակը։ Ջութակը ավելի նուրբ է ամենայն դեպքում։ Այդպես։ Անգելնա, բացի փորձել լավ սովորելուց, ինչ պլաններ ունես այս ուսումնական տարվա, ինչ առարկաներ ես ուզում ավելի լավ ուսումնասիրել, խոր ուսումնասիրել։ Աշխարհագրություն, բնագիտություն, հայոց պատմություն։ Իսկ մասնագիտություն ընտրել ես թե դեռ ոչ։ Դեռ ոչ, բայց երևի կամ անասնաբույժ, կամ բժիշկ կամ մոդելյեր տարբերակներ շատ են։ Դու դեռ ժամանակ ունես ընտրելու, այնպես որ կարող ես դեռ մտածել։ Բժիշկ դառնալու համար շատ բան է հարկավոր՝ քիմիա, մաթեմատիկա, ֆիզիկա եւ այլն։ Անգելնա, իսկ ասենք քո հասակակիցներին հանգստի ո՞ր ձևը խորհուրդ կտայիր, ասենք ամառային հանգստի ցանկացած։ Այլ երկիր գնալու։ Կարծում ես տպավորությունների առումով այդպես ավելի կան։ Այո, իմ ընկերներին խորհուրդ կտայի հենց դա, որովհետև ուրիշ երկրում ավելի հետաքրքիր է։ Ստանում ես ավելի լավ տպավորություններ, բայց դրանից շատ նոր գիտելիքներ ես ձեռք բերում։ Օրինակ, եթե ես ցանկանայի գնալ այլ երկիր, ես կընտրեի Եգիպտոսը։ Քանի որ Եգիպտոսը համարվում է շատ-շատ հին երկիր։ Ես կցանկանայի ու խորտավոր ես կցանկանայի բուրգերը տեսնել այնտեղ ես միֆոլոգիա եմ շատ սիրում ուսումնասիրել բայց շատը եգիպտական միֆոլոգիա քանի որ այնտեղ մարդու մասին ավելի շատ տեղեկություններ կան շնորհակալություն անգելինա հուսամ այն ինչ պլանավորել ես սովորել գիտելիքների առումով ամեն ինչ կհասցնես եւ քո ամեն օրը նոր բացահայտումներով կսկսի, քանի որ դու աշխույժ ակտիվ աղջիկ ես, ինձ թվում է դու ամեն ինչ կհասցնես։ oh